Прыходзячы да Юрыя басняка, Сергей заўсёды застае яго на канапе, прыстаўленай да грубкі. Апрануты в зялёны халат з пантофлямі на валасатых нагах, ён або ляжыць, пазіраючы ў столь, або сядзіць, абхапіўшы калені рукамі. Сядай, не мяняючы позы, запрашае Юры. Пракляты радыкуліт месца не знаходжу. Побач з Юрыем іншы раз сядзіць франя бейзік. Чарнявая, падобная на цыганку з прыгожымі ледь-ледь касаватымі вачами. Юрый жыве ў фране на становішчы прымака. Ёй належаць і два гэтыя пакойчыкі ў драўляным барачнага тыпу нтэсаўскім доме і ўся вопратка што на юрыю Аднак у франеным доме юрый адчувае сябе поўным гаспадаром Франя загадвае ён зрабі так каб цябе не было нам трэба пагаварыць Франя опусціўшы вочы выходзіць з пакоя яна як бы сароміцца Сергея ніколі не ўмешваючыся ў яго размовы з юрыем Ён адчувае сябе таксама неякавата. У тым, што франя нічога не ведаючы пра мужа, які на фронте узяла прымака, няхай сабе юрыя ёсць штосьці ганебнае. Прыліпла, прыжмурыўшы вочы падміргвае басняк. Зімой ледзь упрасіў пусціць на кватэру, А цяпер без слёз не развяжешся баба як кошка хто погладзіць то і добры няўстойлівы элемент баба сам вінаваты мог пайсці на другую кватэру да якой-небудзь восьмидесятгадовай калоў бы ёй дровы друг ты мой сергуша ты зело мал і не смышлен як гаворыцца ў свяшчэнным пісаннім врача хвароба, якая зрабіла мяне няздольным да фізічнай працы, у наяўнасці, так сказаць, аспект палітычны. Не забывай пра від на жыхарства, які магчымы з высокага дазволу мясцовага паліцай прэзідэнта. Хто з так званых бобікаў, хоць у іх галовы падобны на ну да каменных шароў на набярэжнай маёй дарагой адэсы мамы мог бы поверыць что такі бадяга як я стольны надоўга ўтрымацца ля асобы якая мякка кажучы дыша на ладан хіба ж мяне выпусцілі б з турмы каб не франя зрабілі б звычайныя харакіры і канцы ў ваду. А тут сталая прапіска амаль што шлюб па законах ваеннага часу. А як жа ты пакінеш фрайню? Яе ж абвінавацяць, басняк робіцца сур'ёзным. Франя хорошы чалавек расстацца з ёй будзе нялёгка. Ну а дзе другое выйсце. Я ж камандзір, старший лейтенант, прыйдуць нашы, спытаюць за ўсё, за акружэнне, за палон, за гэтыя паўгода мядзведжай спячкі. Прычым тут акружэнне, не разумее Сергей, хіба ты трапіў добраахвотным, да Жаўтароты ты яшчэ сяргуша не ведае жыцця. Ну хто мне ці табе поверыць, што мы біліся да апошняга патрона, скажуць шкуру ратавалі, будь спок. Праўда, у мяне адзін дакументцік у наяўнасці пачытай. Юрый рашпільвае халат, задзірае сарочку пад левым плячом, На смуглявай густа зарослай спіне сінеюць тры вялікія небырваныя рубцы. Пачастунак Адольфа Гітлера. Прах безвіннага отрака Юрыя мог бы даўно пакоіцца ў гліністай зямлі под горадам Умань. Жалезнае здароўе не пусціла да прайцоў райскія кушчы. Я сяргуша купаўся круглы год, цёплая вада ці ледзяная. Таму вылежаў 12 дзён у пшаніцы, еў так сказаць злакі у іх першародным выглядзе. Выжыў, хоць кашчавая стаяла над галавой, Зараны гэтыя. Юрый апускае вочы, прыцішае голас. Адольфу прыйшлося трошачки раскашэліцца. Пять салдатікаў, мякка кажучы, насамі ў зямлю. Это толькі тыя, што трапілі на мушку. На я яшчэ і пару гранат так шпурлянуў. Юрый, шыракаплечы чорнавалосы с хударлявым мужным тварам выклікае ў сергея супярэчлівыя пачуцці ён хвалько ў гэтым няма сумнення калі сапраўды такі адважны то не сядзеў бы трымаючыся за спадніцу этой франі даўно пайшоў у лес у мястэчку яго нішто не затрымлівае Нейкай часткай сваёй свядомасці Сергей насцярожаны да басняка. Але ён бачыў яго другім. Разам прасядзелі ў камеры болей за месяц, спалі на адных нарах, на трухлявай саломе елі з адной міскі. У цагляным падвале раённага банка, які паліцыя пераабсталявала пад каталажку, за месяц перавярнулася процьма народу. Туды садзілі затрыманых у начны час сабатажнікаў, гэткіх як басняк прымакоў, якія на прадвесні баючыся, што яны пойдуць у лес, немцы хацелі прыбраць да рук. Сергей ведае, басняку пагражалі паслаць у лагер ваеннапалонных, схіляючы, каб паступаў у паліцыю. Ён не паддаўся. Два разы вадзілі да начальніка паліцыі, вяртаўся з успухлымі шчокамі, але вясёлы, спакойны, два разы адразу пасля ары, што білі шампаламі Сергея. І менавіта тады ў першыя дні ён зблізіўся з Юрыем. Калі першы раз вярнуўся з-пад шампалоў, Яму ўсыпалі 20 і кінуўся на нары тварам у салому, лачучы і хаваючы бяссільныя слёзы свайго сораму, яго ўсцешыў нехто іншы, як басняк. Ён маўкліва прысеў побач, падняў на спіне сарочку, і Сергей адчуў, што ён, ён прыкладвае да яго спины да самых балючых мясцін холодную сталь ляза. Лязо ад цела награвалася, Юрий адыходзіў, опускаў яго ў бачок з вадой, што стаяў пры дзвярах і прыкладваў зноў. Боль сапраўды сцішыўся але куды даражэй было другое. Сергей не быў упершыню адчуў, што такое таварыш у цяжкую хвіліну. Адкуль у тебе нож? — спытаў назаўтра Сергей. Нож? Юрый адвярнуўся да сцяны, расхінуў пінжак і непрыкметна для Сергея з нейкай патайной складкі выхапіў у адточаную бліскучую фінку. Не нож, а зброя у мэтах самаахховы. Мы ж не ўцешчы ў гасцях у немцаў. Зразумеў верабей. Это было нялёгка рызыкоўна пранесці ў камеру фінку. Усіх, хто трапляў сюды старанна абшуквалі, адбіраючы не толькі жалезныя рэчы, а рамяні папругі. Сергей з павага зірнуў на Юрыя. У заплёванай бруднай каталажцы з рудымі падцёкамі на сценах, кіслым спёртым паветрам, тупатам паліцэйскіх над галавой, Юрый адчуваў сябе як дома ні на хвіліну не вешаючы носа, сыпаў анекдотамі, расказваў сотні вясёлых гісторый. У яго прыемны грудны барытон і вечарамі калі ў камеры ледь бачна трапятаў язычок каганца, Шчодрасць, якую паліцэйскія дазвалялі не кожны вечар, а арыштаваныя ў расхлістаных зрэбных сарочках з нячэсанымі ўскудладчанымі галовамі, з чорнымі нагамі ў пок адклаліся на нары, Юрый пачынаў спяваць. Песень, як розных гісторый, ведаў безліч, былі вясёлыя, сумныя, рускія, украінскія, нават блатныя. Марьяночка моя ты славная твоя грудь два тугіх бугарка Сергей заўважыў арыштаваныя нягледзячы на тое, што з прыемнасцю слухали Юрыя рагочучы пасля яго жартаў анекдотаў, трымаліся з ім, як бы состоянным недавер'ем, з дапытлівасцю, якая не знаходзіла выйсце у шчыра і проста зададзеных пытаннях. І гэткіх жа ясных адказах. Там у камеры, Юры пра сябе не расказваў. Ніхто не ведаў, хто ён і адкуль, ведалі, што акружэнят прымак, такіх паліцыя нахапала многа, зімы яшчэ яны рэзалі і калолі на паліцэйскім двары дровы чысцілі канюшню прыбіральню. Двое ці трое, спалохаўшыся няпэўнасці, якая чакала іх наперадзе, згадзіліся стаць паліцэйскімі. Мясцовыя людзі, звязаныя паміж сабой чымсьці небачным, але трывалым моцным, заўсёды з насцярогай ставяцца да чужых. Магчыма, гэтым і тлумачыўся той схаваны за знешняй добразычлівасцю недавер да Юрыя, які свяціўся ў вачах дзядзькоў, што разам з ім і Сергеем сядзелі ў каталажцы. Мясцовы чалавек, які зрабіў злачынства, адчуе гэта не толькі сам, але і яго сваякі, родзічы у другім і нават трецім калене. А што возьмеш з чужога? Сёння ён тут а заўтра няма. Сярод местачковых паліцаяў больш палавіны такіх, якія невядома адкуль прыплылі. Так думаў Сергей, стараючыся разгадаць прычыну той халаднаватай дапытлівасці насцярожанай цікаўнасці, з якой арыштаваныя глядзелі на Юрыя. Юрый як бы ну быццам не адчуваў гэтага, сам ён нікога не ні аб чым не распытваў, не праяўляючы абсалютна ніякай цікавасці да таго, за якія правіннасці трапілі ў камеру яго часовыя таварышы. Вось гэтая як бы далікатнасць, а таксама незалежнасць, з якой Юрый трымаў сябе перад паліцэйскімі, всё больш умацоўвалі Сергея ў думцы, што Юрый, чалавек надзейны. Сергея выпусцілі першага. За два ці тры дні перад гэтым вясновым вечарам, калі распрануўшыся ад млоснай духаты летне дагала, яны ляжалі на нарах, размаўляючы аб кнігах і кінафільмах, Юрый нечакану прызнаўся, што ён старшы лейтенант, камандаваў ротай, родам з адэсы трапіў акружэнне пад уманню уцёк, жытомерскага лагера. Расказваў Юрый гэтак усхвалявана, што не верыць яму было нельга. Той вечар іх канчаткова зблізіў. Інстынктыўная перасцярога, якая жыве ў кожным, хто адчувае, што адно неасцярожнае слово можа каштаваць жыцця, не дазволіла Сергею лішне развязать язык. Ні слова не сказаў ён пра хлопцаў, пра пачатую імі справу пра міколу, які з павязкай паліцейскага на рукаве ўжо двойчы завітваў у камеру, непрыкметна падміргваючы яму Сергею. Звярок насцярожанасці, які ўсё ж прытаіўся у даверлівай Сергеевай душы, трымаў вуха вострай пазней. Калі юр'і выпусцілі і калі Сергей по два той па тры разы на тыдзень заходзіў на кватэру да юрыя. Хлопцы супроць дружбы з юрыем ніхто з іх за выключэннем вілюгі не захацеў з ім знаёміцца. Сергей разумею, што не проста так нагаворваюць яны на басняка. Калі глядзець іх вачами, то Юрый сапраўды не заслугоўвае даверу, але існуе непісаны закон, паводле якога людзі ў стане ўтрапення у стане ўзрушанай душэўнай раўнавагі самі імкнуцца насустрач сваёй пагібелі. Сергей не знаходзіць сабе месца ад горычы яго гонар самалюбства утоптаны ў грэшшам паламі, пад якія яго двойчы клалі паліцаі і аб якіх, безумоўна, ведае кожную мястэчку. Таму Сергій проста не можа, не здолее, каб яго нават прымусілі прыстасоўвацца да тых форм барацьбы, да якіх фактычна схіліліся астатнія. Дый наносе, Германія. Таму ён прагне барацьбы адкрытай, хоча страляць ва ўпор, не хаваючыся ва ўсіх гэтых паліцаяў немцаў іх прыслужнікаў. Яго істота напаўняецца дзікай радасцю, калі ён пачынае ўяўляць, як расправіцца з усёй гэтай зграі, як будзе не ведаючы літасці рэзаць, калоць, страляць, знішчаць ненавісных яму вылюдкаў. Менавіта тут пачынаецца супярэчнасць. Сергей адчувае, што ён, як і ўсе яго таварышы, звязан па руках і нагах адказнасцю за сям'ю, за яе лёс, разумее, што ніхто не пашкадуе яго бацькі, маці, сястры, брата, калі толькі стане вядома, што яго ў мястэчку няма. Тым болей, што ён мечаны у яго воўчы білет, Але ў той жа час ён не можа сабе ўявіць, што яго павязуць у Германію, што там на чужыне прыйдзецца рабіць на немцаў ненавідзячы іх. Успамін пра сям'ю расхалоджвае Сергея, хістаючы яго ўпэўненасць у тым, што зробіць правільна, калі пойдзе ў лес. Але зноў захліствае хваля шалёнай нянавісці, думкі метусяцца, блытаюцца у душы адно толькі жаданне помсціць. Бываюць хвіліну, у гэтым Сергей баіцца прызнацца самому сабе, калі ён ненавідзіць батьку маці за тое што звязваюць яму руки як было б добра каб быў адзін ні дня ні гадзіны не сядзеў бы тут у смярдючым паліцэйскім кодле зрэдку всплывае вобраз рыты прыносячы смутак шляхі іх разыходзяцца Рта жыве сваім і хоць ні разу не адштурхнула, але не імкнецца да яго. Крыўда, адчай, Нянавість перамешваюцца ў балючы клубок, гнятуть душу, не даючы спакою. В апошні месяц хлопцы аддаліліся. Два ці тры разы, забягаў шура. Адзін раз міця расказаў, што прыходзіў знаёмы шафёр, які цяпер у партызанах даў заданне дастаць гаечныя ключы. Пахваліўся, што слухае радыё. Сергей не дапытаўся, дзе і хто ўстанавіў прыёмнік, раз міця не гаворыць, не запрашае слухаць, не трэба. Сам ён не будзе напрошвацца ў яго свой шлях радыё цяпер не галоўнае трэба дзейнічаць а не слухаць радыю сядзець дома Сергей не можа штодня ідзе да юрыя юрый зрэшты згодзін пайсці ў партызаны рушаць у траіх юрый ён вілюга